Իրանի եւ Իսրայելի հարաբերություններն ունեն շատ հետաքրքիր եւ բազմահյուս պատմություն։ 2000-ական թվականների սկզբից այդ հարաբերություններն սկսել են կտրուկ վատանալ, վերջի վերջո վերածվելով միջնորդավորված պատերազմի։ Վերջին տարիներին Իրան-իսրայելական հակամարտությունը շատ ծերտ փոխկապակցված է նաեւ հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետ։ Իսրայելական հаарես պարբերականը մարտի 6-ին հրապարակեց մի հոդված, որում նշվում է, որ վերջին 7 տարիների ընթացքում Իսրայելից Ադրբեջան կատարվել է ռազմամթերք տեղափոխող բեռնատար 92 չվերթ։ Այդ ընթացքում հայ-ադրբեջանական բոլոր ռազմական բախումներից առաջ եւ հետո նշված չվերթներն ավելի են հաճախակիացել։ Արդյոք Իսրայել-ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունն ուղղված է միայն Իրան-իսրայելական հակամարտությանը։ Հարցը իսրայելագետ Սերգեյ Մելքոնյանի կարծիքով բազմաշերտ է։ В первую очередь Израиль накачивает Ադրբեջան, чтобы создать точку напряжения возле Ирана։ Но Առաջին հերթին Իսրայելը փքում է Ադրբեջանին, որպեսզի Իրանի շուրջ ստեղծի լարվածության կետ, բայց բնականաբար ստեղծվում է իրավիճակ, երբ Հայաստանի եւ Իսրայելի շահերը համենայն դեպս հարավային Կովկասում չեն համընկնում։ Շատ հարցերում էլ բախվում են։ Իսրայելը Հայաստանին ընկալում է որպես Իրանի մերձավոր գործընկեր, երբեմն նույնիսկ հրճակում է որպես դաշնակից, բայց այդ հարաբերությունները չունեն այնպիսի բնույթ, ինչպիսին է օրինակ Իսրայելը-ադրբեջանականը։ Բայց պնդելը, թե Իսրայելի գործողությունները թելադրված են այն բանով, որ Հայաստանը համագործակցում է Իրանի հետ, չափազանցություն կլիներ։ Նաև այն պատճառով, որ Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև համագործակցությունը ըստ էության ավելի խորն է, բացառությամբ քաղաքական եւ դիվանագիտական ճգնաժամի, որի ականատեսն ենք հիմա։ За исключением политического и дипломатического кризиса, который наблюдается сейчас։ Իրանը վերջին շրջանում սկսել է բարելավել հարաբերությունները Պարսից ծոցի արաբական երկրների հետ։ Մեկ շաբաթ առաջ Իրանը եւ Սաուդյան Արաբիան հասան հաշտության։ Երկու երկրների հարաբերությունները թեև երբեք էլ հարթ չեն եղել, սակայն վերջին տարիներին դրանք շատ լարված էին։ Թեև Սաուդյան Արաբիան եւս ունի դիվանագիտական հարաբերություններ Իսրայելի հետ, բայց եղել են դեպքեր, երբ չի խոչընդոտել, որ վերջինի ռազմական ինքնաթիռներն անցնեն իր օթային տարածքով եւ հարվածներ հասցնեն Իրանի տարածքում։ Իրանագետ Ժաննա Վարդանյանը կարծում է, որ Իրանի եւ Սաուդյան Արաբիայի հարաբերությունների բարելավումը թեև չի բացառի վերջինի տարածքի օգտագործումն Իրանի դեմ հարվածներ հասցնելու համար, բայց կնվազեցնի դրա հավանականությունը եւ Իրանին որոշ չափով թույլ կտա ապահովագրել իր թիկունքը այլ ուղություններով կենտրոնանալու համար։ Իրանի շուրջ այս լարված իրադրության պայմաններում, երբ անընդհատ կամ Իսրայելից Իրանի միջկային օբյեկտների նկատմամբ տարբեր դիվերսիաների եւ փոքր հարձակումների վտանգ, շատ կարեւոր է Սաուդյան Արաբիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, որովհետեւ եթե Իրանի դեմ լինի շուտ ռազմական գործողություններ, որոնք կլինեն ավելի մեծ մասշտաբի, ապա Սաուդյան Արաբիան եւս Վաշինգտոնից երկրների կողմից, մասնավորապես նահանգների կողմից կարող է դիտարկվել որպես հակաիրանական կարևոր կենտրոններից եւ օջախներից մեկը, ինչը այդ հավանականությունը հարաբերությունների կարգավորմամբ, եթե ոչ վերանում, ապա գոնե նվազում է, որովհետև ելի եմ կրկնում, Իրանը եւ Սաուդյան Արաբիան միևնույնն շարունակում են ունենալ շատ խնդիրներ։ Սերգեյ Մելքոնյանը վստահ է, որ չնայած Հայաստանի եւ Իսրայելի բարդ հարաբերություններին, Հայաստանը կարող է փորձել ազդեցության լծակների միջոցով նվազեցնել Իսրայելի բացասական ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Армения может воспользоваться политико-дипломатическим инструментарием։ Հայաստանը կարող է օգտվել քաղաքական դիվանագիտական գործիքակազմից, որպեսզի գոնե ինչ-որ չափով զսպի իսրայելական ակտիվությունը, որն ուղղված է անմիջականորեն Հայաստանի դեմ։ Օրինակ, առաջարկել այն մոդելը, որը ժամանակին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն առաջարկել էր Ուկրաինային, որ իրենք կմատակարարեն սպառազինություն միություններ, որոնք Ուկրաինան կօգտագործի այն տարածքում, որին հավակնում է, բայց ոչ այն տարածքում, որը Ռուսաստանի Դաշնությանն էր պատկանում մինչև հակամարտության սկիզբը։ Այսինքն սահմանափակելով աշխարհագրությունը, որպեսզի չդառնալ գլոբալ էսկալացիայի պատճառ։ Այստեղ կարող է լինել նույնը։ Այսինքն, եթե Հայաստանն իր գործընկերների դաշնակիցների միջոցով կարողանա դա հասցնել Իսրայելին, որովհետև բնականաբար Իսրայելը հաշվի չի նստի Հայաստանի հետ այդ հարցում, ապա այդ դեպքում կստացվի որոշակիորեն նվազեցնել բացասական այն ազդեցությունը, որը հարավային Կովկասում Կովկաս ասում Իսրայելն ունի Հայաստանի վրա։ Как-то получится нивелировать негативное влияние Израиля для Армении на Южном Кавказе։ Հայաստանի եւ Իրանի հարաբերությունները թեև բարի դրացիական են, սակայն մասնագետները վստահ են, որ դրանց ներկա մակարդակը բավարար չէ։ Այդ հարաբերությունների ավելի խորացումը Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունի։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։